بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. إذا السماء انشقت itapochanika mbingu wa adhinat li rabbiha wa huqqat na ikamsikiliza Mola wake mlezi na ikapasiwa kumsikiliza wa al ardu muddat na ardhi itakapotanuliwa wa alqat ma fiha wa takhallat na kuvitoa vilivyokuwa ndani yake ikawatupu wa adhinat li rabbiha wa huqqat na ikamsikiliza Mola wake mlezi na ikapasiwa kumsikiliza يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ewe mtu Hakika wewe unajikusuru kwa juhudi kumwendea Mola wako mlezi basi utamkuta. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, ama atakayepewa daftari lake kwa mkono wa kulia. sawfa yuhasabu hisaban yasira, basi huyo atahesabiwa hisabu nyepesi. وينقلب إلى أهله مسرورا نعرودي كأهل زاكي نفرها واما من اوتي كتابه وراء ظهره Na ama atakayepewa daftari lake kwa nyuma ya mgongo wake فسوف يدعو ثبورا basi huyo ataomba kuteketea ويصلى سعيرا na ataingia motoni. انه كان في اهله مسرورا Hakika alikuwa furahani kati ya jamaa zake. Innahu dhanna an yahur, huyo hakika alidhani kuwa hatarejea tena. Bala inna rabbahu kana bihi basira, kwani hakika Mola wake mlezi alikuwa akimmona. Fala uqsimu bishafaq basi ninaapa kwa wekundu wa jua linapokuchwa walaili wama wasaq, na kwa usiku na unavyovikusanya walqamari idha ittasaqo na kwa mwezi unapopevuka latarkabunna tabaqan an tabaq lazima mtapanda tabaka kwa tabaka fama lahum la yu'minun basi wana nini hawaamini wa idha quri'a alayhim alquran la yasjudun na wanaposomewa Qur'ani hawasujudu bal alladhina kafaru yukaththibun bali waliokufuru wanakanusha tu Wallahu a'lamu bima yu'un, na Mwenyezi Mungu anajua wanayodhamiria. Fabashirhum bi'adhabin alim, basi wabashirie adhabu chungu. Illa alladhina amanu wa amilu ssalihati lahum ajrun ghayru mamnun, isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema au watakuwa na ujira usiomalizika Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Inshiqaq imeteremka Makkah Sura hii imetaja baadhi ya ishara za saa ya kiyama na kunyenyekea ardhi na mbingu kufuata atakavyo Mwenyezi Mungu mtukufu. Na imefahamisha kwamba mtu anachungwa aende akakutane na Mola wake mlezi na kwamba vitendo vyake vimeandikwa katika daftari atakalokuja likuta. Basi mwenye kulipokea kwa mkono wake wa kulia hisabu yake itakuwa nyepesi na mwenye kulipokea kwa mkono wa kushoto atayayatika kuipata adhabu na kuingia motoni. Tena Mwenyezi Mungu Subhanahu ameapa kwa ishara ambazo zinashuhudia uweza wake na ambazo zinaitia imani ya kufufuliwa. Lakini juu ya hayo waliokufuru hawaamini wala hawaizingatii Qur'an wala hawazifuati hukumu zake. Kisha sura inahitimisha kwa kuonya kwamba Mwenyezi Mungu anayajua wanayodhamiria na kwamba yeye amekwisha waandalia adhabu iliyochungu kama alivyowaandalia waumini ujira wa daima usiokatika. Mbingu itakapochanika ikamrishwa iondoke na ikamsikiliza Mola wake mlezi na ikamtii na ndiyo maelekeo yake sikie na kutii. Na ardhi ikazidi upana wake kwa kulazwa milima na kuondolewa kifusi chake. Na ardhi ikatoa nje maiti na hazina zilizokuwa ndani yake na ikaachana navyo vyote hivyo na ikamwelekea Mola wake mlezi kwa kuzidi kutanuka kwake na kutoa viliokuwa ndani yake na kuachana navyo. Na hayo ni haki yake kuwa yakitokea yote hayo yaliyotangulia kusimuliwa, basi kila mtu atapata malipo ya vitendo vyake. Ewe mtu, hakika wewe unafanya juhudi katika vitendo vyako vikufikishie lengo lako basi utakuja kukutana na Mola wako mlezi kwa amali yako naye atakulipa kwayo. Ama mwenye kupewa daftari la vitendo vyake kwa mkono wake wa kulia, basi atahesabiwa kwa hisabu nyepesi na atarejea kwa jamaa zake waumini na furahani. Ama mwenye kupewa daftari lake kwa mkono wa kushoto wake nyuma ya mgongo wake kwa kudharauliwa shani yake, huyo atatamani ajiue na ataingia motoni ya ongo liembali. Kwani huyo hakika duniani alikuwa furahani kati ya jamaa zake, akitanamu na pumbao alilokuwa nalo, hata kapuuza amali ya kuitenda kwa mustakbali wake. Hakika huyo alidhani kuwa kabisa atorejea kwa Mwenyezi Mungu akamhisabu. Bali atarejea na atahesabiwa kwani Mola wake mlezi alikuwa anamwona vyema yeye na vitendo vyake. Basi na hapa kiapo cha mkazo kwa wekundu wa mbingu baada ya kuchwa jua na kwa usiku na unavyovikusanya vyote katika giza lake, wanadamu, wanyama na vinginevyo. Na mwezi unapokamilika kupevuka na kutimia nuru yake, hapana shaka yoyote mtakutana na hali baada ya hali baadhi yake zina shida zaidi kuliko nyinginezo za kufa na kufufuliwa na vitisho vya kiyama. Wana nini hawa makafiri wanaowazuia wasimwamini Mwenyezi Mungu na kufufuliwa baada ya kuwekwa wazi dalili zake zote za kuwajibika kwake? Na pindi wakazisikia haya za Qur'ani, hawasujudu wakanyenyekea. Bali watu hawa kwa ukafiri wao wanakanusha kwa inadi na kutakabari kuikataa haki. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kabisa hayo wanayodhamiria katika nyoyo zao. Basi wabashirie kwa kejeli kuwa watapata adhabu ya kutia uchungu. Lakini walioamini na wakatenda mema watapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu jira usio wakatikia na wala usiokuwa na hisabu juu yao.